Na wo dɛn na yɛ wo ara na nnura wokaa sɛ wokyia ne sɛ woamma ha kyɛ sɛ woankɔ baabiara. Ɔse wokaa sɛ wokyina na woankɔ baabiara na woamma ha na ɛsɛ wakyi ne kwa. Na ɛnyɛ ha ne kyinii no. Mm. Sɛ wo na woyɛ panyin nti sɛ wo kasa because wo nkasa mma me ho wo kasa ma akɔnfoɔ nyinaa. Wɔse wo nkasa mma wɔn no wo kasa ma akɔnfoɔ nyinaa. Wotu wɔ akakyiri ma akɔnfoɔ no wotu wɔn fo. Wɔse wotu nea wobɛka biara no ɛyɛ afutuo. Deɛ wobɛka biara yɛ afutuo. Ɔno nea ɔbɛka biara no, ayɛ sɛ ɔtu wɔn fo na ɔhyɛ wɔn nkuran nso ma wɔatumi ayɛ adwuma no. Wɔayɛ no yie. Wɔse, ɛna mebɛyɛ akɔm conference no. Wɔante sɛ akɔmfo no bɛyɛ conference. Me na mebɔ akɔmfo no ma meka wɔn abɔ wɔn, meka wɔn abɔ. Because, eh, n sɛ Ghana Christian Council fo wɔ hɔ, eyi fo wɔ hɔ, nti me na ne kodi hɔ na mewɔ. nti me ɔwɔ nso akɔ sɛ wɔn na me te sɛ ɛnna ɛni ɛnam nana kudu hɔ a nkyɛn mi hu a nkyɛn na ɔno ne ba no no ɛna na na na na na akwalaa so ne asantewa. Ɛm sɛ wo nim me but me taa ba ha. Nti ɔno deɛ ɛnura yɛ ne ne kan sɛ wɔyɛ yi but most of the time no mo sɛ adeɛ a meyɛ no ɛnyɛ adeɛ a meyɛ ama me ho meyɛ ama daakye mpanyinfoɔ no ni hɔ a nkwadaa no atumi ayɛ adwuma no ɔn nti most of the places no sɛ sɛ mesɛ sɛ mema obi asika a menyɛ ho sika Ɔba no kɔ ɔtɔ nsa mbrɛ wo. Ba ɔanya bi nti ɔma me mbrɛ wɔte bi bi ɛwɔ mu bi ayɛ ɔde a. Mbrɛ krataa bɛɛ yi yɛde sika no hyɛ mu wɔte bi bi ɛwɔ mu bi ayɛ ɔde a. Ba menim sika dodoɔ wɔ mu wei no nhu te sɛ bia wobie mu hwɛ. Ɔnya no wɔpere ho. Eh. Onya na mɛmɛ nkeka sɛ mo kwa. So, bosom no ɔno bɛkɔ me no no. Wɔbɔ me kwane a, me dini na mɛmɛ bɛka. Wɔmaa me kwane a, me tie mɛnka. na ɔno na ɔno nkyɛ mekɔ no hɔ ba na ɔsɛ ɔkɔ baabi nti ɔno na ɔkaa sɛ membra ha fɛs no wia na mɛkɔ akɔ no kyɛ ɔsɛ wɔyɛ adeɛ ama obi nti ɔni ka mbra ha wo na ayɛ ka yie mbɛsɔ maa mekwane a mentimi ka Wo wo nim nkura nkasa but wɔn nim sɛ yɛn nyinaa yɛ ɛboa. Wɔn na anim ɛɛ sika kura yi mu. Mɛnyɛ ɛfa mɛka mmienu a ne mmiɛnsa mama o. Maa de akɔ. Mene ehia me ne sɛ wobɛkyerɛ akɔm ne deɛ akɔmpa ne deɛ. Nanso, mɛse mete hɔ na wommaeɛ a, ne mato asɛm te so. Daabi. Wɔayɛ ana na maba de akɔm da fa akɔto mam na menhunu. Na woanka nkyerɛ no a Dae wase dabi. Sisia no ɔsɛ ne yɛ sɛ menkɔ kɔmputewa hɔ na ɔmfrɛ suman no anaasɛ Abla ɔsɛ sɛ yɛbɛyɛ ne dɛn Sɛ wɔ hɔ. Ɛdɛ nsɛ mi dɛ nsɛ mi ntumi mpɛ suma ara. Na nea ɔsɛ ɔpɛ suma ara no so bi a ne ha. Because ɔkɔmpo ketewa no aso mi kɔ yɛ ne interview nti sɛ. Ɔsɛ odi kan kɔmpo sɛ ɔmba ndi kan bɛyɛ o. Owie a na kɔmpo sɛ ɔbɛyɛ ne deɛ. kɔnfoɔ se wɔn wɔn ma ha nti hyiawu hyiawu na ɛbɛba anti wodi kan yɛ ɔdeɛ woyɛ ɔdeɛ wia deɛ ɔwɔ deɛ ɔwɔ bɛka no. lọ́dún wa ṣe ń bí mẹ́ka. dàbí ẹni tí wọ́n sọ wọn bla wọn.